Musiqa pedagogikasi birinchi ma'ruza mavzusi. O'zbekistonda musiqa pedagogikasining eng qadimgi davrlardan 16-asrgacha davrdagi rivojlanishi. Rejalar. Birinchi reja. O'zbek xalqi musiqiy merosining eng qadimgi ildizlari va ibtidoiy jamiyatdagi musiqiy tarbiya shakllari. Ikkinchi reja. Qadimgi Turon, Baqtriya, Suvx va Xorazm madaniyatida musiqa ta'limining shakllanishi. 3 reja islom davri va 9-12 asrlarda sharq uyg'onish davri musiqiy ma'rifiy maktablarining rivoji 4 reja 13-16 asrlarda o'rta asrlar musiqa madaniyati va ustoz shogird maktablari o'zbek xalqining musiqiy merosi yuksak mumtoz an'analarga tayangan bo'lsa-da, uning ildizlari insoniyat tarixining eng qadimgi bosqichlariga borib taqaladi Arxeologlar tomonidan Surxon vohasi, Farg'ona vodiysi, Xorazm, Baqtriya va Sud hududlarida topilgan qadimiy ashyolar musiqaning miloddan avvalgi ming yilliklarda shakllanganini ko'rsatadi. Topilmalar orasida suyakdan yasalgan hushtaklar, qo'l barabanlari, qo'ng'iroqsimon buyumlar, marosimiy ritm asboblari mavjud. Qadimgi inson dastlab tabiat tovushlarini tinglab, ularni idrok qilish orqali musiqiy sezgirlikni rivojlantirgan. Shamol, yomg'ir, qushlar sayrashi, hayvonlarning turli tovushlari insonda ritm va melodiyaning sodda ko'rinishlarini paydo qilgan. Bu tabiiy jarayon keyinchalik ongli musiqiy faoliyatga aylangan. Musiqa dastlab jamoaviy hayot ehtiyojidan kelib chiqqan bo'lib, uning asosiy vazifalari aloqa, marosim ruhiy tayyorgarlik va ijtimoiy birlikni mustahkamlash bo'lgan shu sababli eng qadimgi musiqa shakllari hayotiy jarayonlar ov mehnat marosimlar va diniy qarashlar bilan bog'liq holda rivojlangan ibtidoiy jamiyatda musiqa mazmuni va ijtimoiy vazifalari ibtidoiy jamoa davrida musiqa mustaqil san'at sifatida emas balki jamiyatning kundalik hayotining ajralmas qismi sifatida namoyon bo'lgan. Musiqa quyidagi ijtimoiy vazifalarni bajargan. Ov marosimlari va tayyorgarlik. Ov ibtidoiy jamiyat hayotining asosiy manbai bo'lgan. Ov oldidan maxsus marosimlar, qo'shiqlar, ritmik zarblar bajarilib, ovchilarning ruhiy holati ko'tarilgan. Marosim qo'shiqlari ovda omad, kuch va baraka tilash maqsadida ijro etilgan. Bunda baraban, tosh asboblari va xushtaklar keng qo'llanilgan. Tatimik sehrli va diniy marosimlar. Ibtidoiy odam tabiat hodisalarini tushuntira olmagani uchun sehr jodu, tatimizmga ishonch kuchli bo'lgan. Shamonlar marosim vaqtida ritmik harakatlar, qo'shiqlar, qichqiriq va tovushlar bilan ruhlar bilan aloqa o'rnatishga urinib, jamiyatni himoya qilgan. musiqa bu marosimlarning asosiy elementlari bo'lgan bayram va mehnat marosimlari hosil yig'ish urug' sochish uy qurish kabi jarayonlarda jamoaviy qo'shiqlar ijro etilgan bu qo'shiqlar mehnat ritmini boshqargan jamoaviy ishlarda uyg'unlikni yaratgan nikoh va motam marosimlari qadimgi jamiyatda tug'ilish nikoh va o'lim haqida maxsus qo'shiqlar bo'lgan nikoh qo'shiqlari quvonchli tez ritmik bo'lsa motam qo'shiqlari sekin mungli ohangga ega bo'lgan bu jarayonlar musiqaning ijtimoiy hayotdagi o'rnini yuksaltirgan va uni jamiyatni birlashtiruvchi omilga aylantirgan dastlabki cholg'ular va ularning shakllanish bosqichlari ibtidoiy cholg'ular eng sodda materiallardan tosh yog'och suyak va loydan yasalgan eng qadimgi cholg'ular jamiyat ehtiyojiga mos ravishda paydo bo'lgan zardli cholg'ular toshlar va yog'ochlarni bir-biriga urish orqali ritm hosil qilingan keyinchalik qo'l barabandlari teridan yasalgan doiralarning ibtidoiy shakllari paydo bo'lgan bu cholg'ular jang ov va marosimlarda ruhiy tetiklikni oshirgan puflama cholg'ular qush va hayvon suyaklaridan yasalgan hushtaklar loydan ishlangan naylar bu asboblar tabiat tovushlarini takrorlash sehrli marosimlar va signal berish uchun ishlatilgan jarangdor asboblar quloqchin qo'ng'iroq chaqmoqsimon buyumlar ular ko'proq diniy marosimlarda ishlatilgan bu cholg'ular keyinchalik o'zbek xalq cholg'ularining shakllanishiga zamin yaratdi nay chang doira surnay karnay qo'shnay g'ijjak kabi asboblar o'z ildizini ana shu davrlarda oladi Ibtidoiy jamiyatda musiqiy tarbiyaning shakllanishi. Mazkur davrda bugungi kundagi kabi maxsus ta'lim muassasalari mavjud bo'lmagan bo'lsa-da, musiqiy tarbiya tabiat va ijtimoiy muhit ta'sirida vujudga kelgan tabiiy jarayon sifatida namoyon bo'lgan. Og'zaki an'ana asosida o'rgatish. O'zbek xalqining ko'p asrlik musiqiy tajribasi og'zaki an'ana asosida shakllangan bo'lib, Bu usul o'ziga xos pedagogik maktab sifatida avloddan-avlodga uzluksiz tarzda yetib kelgan. Notaga yozish jarayonlari keng ommalashmagan davrlarda aynan og'zaki o'rgatish musiqiy merosni saqlash, rivojlantirish va tarixiy xotira sifatida uzatishda asosiy vosita bo'lgan. Ustoz-shogird maktabining shakllanishi va pishiq ijrochilarni tarbiyalash jarayonida ushbu an'anaviy pedagogik mexanizm muhim ahamiyatga ega bo'lgan. Og'zaki an'ana orqali musiqiy bilimlar, kuylash va ashula uslublari hamda ijro tajribalari yozuvsiz tarzda avloddan avlodga yetkazilgan. Bevosita ustozdan shogirdga og'zaki, eshitish va takrorlash yo'li bilan o'rgatish tizimidir. Jamoaviy o'yinlar va marosimlarda ishtirok O'zbek xalqining musiqiy merosi ko'p asrlik tarix va an'analarga tayangan bo'lib, Uning shakllanishida jamoaviy o'yinlar va turli marosimlarning o'rni beqiyosdir. Marosimlar inson hayoti, tabiat ritmlari, mehnat jarayonlari bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy-madaniy hodisalar bo'lib, ushbu jarayonlarda musiqa asosiy tashuvchisi, ruhiy birlashtiruvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi. Jamoaviy o'yinlar esa musiqaning ritmik, emotsional va kommunikativ xususiyatlarini mustahkamlovchi kishilarni birlashtiruvchi qadimiy pedagogik vosita bo'lib xizmat qiladi. Qadimda jamoaviy o'yinlar, ovchilik, chorvachilik, dehqonchilik, mavsumiy bayramlar kabi faoliyatlar bilan chambarchas bog'liq bo'lgan. Bu o'yinlarda musiqaning asosiy vazifalari quyidagicha bo'lgan: ritm berish, mehnat jarayonida harakatlarni uyg'unlashtirish, birlashtirish, jamoaning ichida birlik tuyg'usini mustahkamlash, o'rgatish yoshlarga mehnat, jasorat va ijtimoiy tajribani singdirish, hissiy ko'tarinkilik yaratish, tantana, bayram muhitini shakllantirish. Masalan, Halim ashulasi, Navro'z sayillaridagi jamoaviy kuylashlar, xalq o'yinlaridagi qo'shiqlar musiqaning ana shu vazifalaridan dalolat beradi. Ustoz-shogird an'analarining boshlanishi O'zbek musiqiy madaniyatining ajralmas qismi sifatida Ustoz-shogird an'anasi o'zining qadimiy ildizlariga ega. Musiqaning og'zaki shaklda yetkazilishi, cholg'u va qo'shiqlarning ustozdan shogirdga uzluksiz o'tishi bu an'ananing asosini tashkil etadi. Ustoz-shogird tizimi nafaqat musiqiy bilimlarni yetkazish, balki avlodlararo madaniy merosni saqlash va rivojlantirish mexanizmi sifatida shakllangan. Ustozning roli Ustoz musiqiy maktabning asosiy tashkilotchisi va rahbari bo'lgan ustozning vazifalari: ijro mahoratini o'rgatish, kuylash, cholg'u chalish, ritmni boshqarish, marosim va o'yin qoidalarini singdirish, har bir qo'shiq yoki marosimning ma'nosi va funksiyasini tushuntirish, shaxsiy tajriba uzatish, ijro uslubi, kayfiyat va ruhiy ifoda shogirdga yetkaziladi, pedagogik nazorat shogirdning rivojlanishi ustoz tomonidan baholanadi va yo'l-yo'riq ko'rsatiladi. O'zbek xalqi musiqiy madaniyatining ildizlari juda uzoq o'tmishga, qadimgi Turon zaminida shakllangan sivilizatsiya markazlariga borib taqaladi. Baxtriya, So'g'd, Xorazm singari hududlar nafaqat o'z davrining yirik siyosiy va iqtisodiy markazlari bo'lgan, balki Sharq musiqiy tafakkurining ham boshlang'ich maktablari sifatida maydonga chiqqan. Ushbu davrlarda musiqa diniy marosimlar, harbiy an'analar, hunarmandchilik, saroy madaniyati va xalq og'zaki ijodiyotning ajralmas qismi bo'lib shakllangan. Eng muhimi, ana shu jarayonlarda musiqa ta'limining dastlabki shakllari paydo bo'lgan. Baxtriya, hozirgi Surxon vohasi, Afg'onistonning shimoli, Sharq sivilizatsiyasining eng qadimiy markazlaridan biridir. Arxeologik topilmalar Baxtriya hududida Nay, surnayga o'xshash shamol cholg'ulari, baraban, nog'ora tipidagi zarbli cholg'ular, torli cholg'ular makidlari bo'lganini tasdiqlaydi. Qadimgi Turon, Baktriya, So'g'd va Xorazm hududlari nafaqat buyuk sivilizatsiya beshigi, balki O'zbekiston hududidagi musiqiy tafakkur rivojining dastlabki maktablari bo'lgan. Ushbu hududlarda musiqa jamiyat hayotining barcha sohalari, diniy marosimlar, harbiy tayyorgarlik, saroy madaniyati, xalq o'yinlari, hunarmandchilik va kundalik turmush bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan. Aynan shu jarayonlarda musiqa ta'limining ilk shakllari vujudga keldi. Keyinchalik keng ko'lamli milliy musiqiy merosning asosiga aylangan. Turon zaminida musiqaning sehr, jodu, diniy e'tiqod va zamonaviy mehnat bilan uyg'unlashganligi, baxtriyada marosimiy musiqaning rivoji So'g'da musiqaning ipak yo'li orqali turli xalqlardan ta'sirlanib boyishi, Xorazmda esa saroy va ma'bad maktablarining paydo bo'lishi bu hududlarda musiqiy ta'limning erta shakllanganini ko'rsatadi. Islom davri va ayniqsa 9-12 asrlarda Sharq uyg'onish davri Markaziy Osiyoda ilm-fan, san'at va ma'rifatning eng yuksak cho'qqisiga ko'tarilgan davrlardan biridir. Bu davrda musulmon sharqi dunyoning ilmiy markaziga aylangan bo'lib, falsafa, matematika, tibbiyot, adabiyot, astronomiya qatori musiqa ilmi ham alohida ravnaq topdi. O'zbekistonning tarixiy hududlari Buxoro, Samarqand, Xorazm, Marv, Termiz singari shaharlarda musiqaga oid ilmiy traktatlar yaratilgan. Saroy va madrasalar huzurida musiqiy, ma'rifiy maktablar faoliyat yuritgan. Islom madaniyati musiqaga ikki yo'l bilan ta'sir ko'rsatdi. Bir tomondan ma'naviy hayotda kuy va ohangning ruhiy tarbiya vositasi sifatida ahamiyati e'tirof qilindi, ikkinchi tomondan musiqa nazariyasining ilmiy asoslari mustahkamlandi. Abu Nasr Farobiy, Ibn Sino, Sayfuddin Urmaviy, Faraj Isfahoniy kabi allomalar musiqani ilm sifatida shakllantirib, kuy tizimlari, ladlar, ijro talablari va pedagogik tamoyillarni chuqur tahlil qildilar. Temuriylar davrida, xususan, Amir Temur va Mirzo Ulug'bek homiyligi ostida saroy ansambllari, musiqiy majlislar, ilmiy musiqiy risolalar paydo bo'ldi. Alisher Navoiy davrida musiqa adabiy-estetik qarashlar bilan uyg'unlashib, musiqa va she'riyat bir-birini boyitdi. Bu davrda ustoz-shogird an'anasi mukammal tizimga ega bo'lib, keyingi asrlarda shakllanadigan klassik maqom maktablarning poydevorini yaratdi. Temuriylar davrida musiqaga davlat miqyosida e'tibor kuchayib, saroylarda professional ansambllar faoliyati yo'lga qo'yildi. Ijodkorlar qo'llab-quvvatlandi, ilmiy-musiqiy risolalar yaratildi. Natijada bu davr musiqa madaniyati keyingi 16-19 asrlardagi maqom maktablari Buxoro, Xorazm va Farg'ona Toshkent an'analarini shakllanishiga bevosita zamin yaratdi. Umuman olganda, 13-14 asrlarda musiqiy madaniyat nafaqat tarixiy meros sifatida, balki zamonaviy o'zbek musiqa pedagogikasi va ijrochilik san'atida shaxsiylik va mahorat shakllanishida muhim rol o'ynagan davrdir. O'zbekistonda musiqa pedagogikasining eng qadimgi davrlardan 16-asrgacha bo'lgan rivojlanish jarayoni uzoq tarixiy bosqichlarni o'z ichiga oladi va bugungi musiqa ta'limining mustahkam tarixiy poydevorini tashkil etadi. Qadimgi Turon, baxtriya So'g'd va Xorazm madaniyatlarida musiqaning diniy marosim, mehnat jarayoni hamda jamoaviy o'yinlar bilan uyg'un holda qo'llanilishi musiqiy tarbiyaning dastlabki shakllarini yaratadi